بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana katika silsila hii ambapo tuwakumbushana mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yetu hasa katika nyakati za mitihani kama hizi ambazo tuishi leo katika darasa iliyotangulia tukizungumzia kuhusiana na neno hasbi Allahu wa ni'mal wakil ama hasbunallah wa ni'mal wakil na tukoona kuwa neno hili ni neno ambalo lina uzito mkubwa na katika kuleta manfa ambayo mwanadamu anayatarajia ama madhara ambayo mwanadamu anayachelea ama anayahofia yasimfike tukono vile vile neno hili ni kalimatul anbiya ni neno ambalo mitume watukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile nabi Ibrahim alayhi salam na nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam walitumia na maana ya neno hili ni kuwa muslimu anaposema hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah anantosheleza na ndiye mbora wa kutegemewa basi yeye atakuwa anamaanisha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anantosheleza katika kuniletea manfaa vivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ananitosheleza katika kuniweka mbali na dhara ya aina yoyote asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala katika majmuu al-fatawa ya kuwa yu'ta biha fi jalbi almanfaati wa fi daf'i almadarra neno hili muslamu afaa kulikumbuka na kulisoma wakati ambapo kwamba anatarajia kupata manufaa fulani anatarajia kupata jambo fulani la khairi lakini ahisi kuna ugumu fulani ahisi kuna kizuizi fulani kati yake na hilo jambo analolitarajia basi ni vyema yeye kusema hasbi Allahu wa ni'mal wakil na Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia hilo yeye kulipata vivyo hivyo fi daf'i al-madarra muislamu ikiwa ana hofu na jambo fulani ana hofu na madhara fulani ana hofu na ugonjwa fulani simfike basi atumie neno hili katika kutafuta ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema hasbi Allahu wa ni'mal wakil kisha Sheikh rahimahullah tabaraka wa taala akatoa dalili mbalimbali mbali katika Qur'an za kuonyesha ya kuwa neno hili la hasbunallahu wa ni'mal wakil hutumiwa katika kuleta manfaa na kuweka mbali madhara ambayo Muislamu anaogopa. Hatutaweza kupitia aya zote hizo lakini nitakupatia aya hizo ili uweze kuyarudia na uone kweli neno hili linatumika katika kuleta manfaa katika kuleta manfaa Sheikh ametua amestadil na kaulu Allah tabaraka wa taala walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu <clears throat> sayu'tina Allah min fadli hii aya katika sura at-tauba sura ya 9 aya ya 59 kwa hivyo katika aya hii hasbunallahu wa ni'mal wakil inatumika kuweza kuvuta na kuleta fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake vivyo hivyo tunapata ya kuwa mtu anapokuwa ana hofu na jambo fulani au anahofishwa na jambo fulani anapewa vitisho kuhusiana na jambo fulani kama leo tunavyosikia ya kuwa e, bado kuna mazito yanakuja namba za watu ambao watakupatikana na coronavirus itaongezeka maradufu kwa katika miezi zijazo katika wiki zijazo kuna mengi ambayo ni ya kuogofia ambayo tunayasikia na wakati kama huu muislamu anafaa kukuthirisha kusema hasbunallahu wa ni'mal wakil na hivi ni kama alivyosema nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ambapo watu walikuwa wanamhofisha kuhusiana na adui wengi ambao wamekusanyika kutaka kumpiga vita yeye na masahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hasbunallahu wa ni'mal wakil na hii tunapata katika aya ya tatu katika suratu al-Imran sura ya tatu vile vile kuna aya ambayo imekusanya mambo yote mawili katika aya moja unapata ya kuwa kuna jalbul manfaa wa daf'il madar katika kwa kutumia yani kuvuta mema na kuweka mbali madhara kwa kutumia neno hii hasbunallahu wa ni'mal wakil na haya tunapata katika aya ya 38 katika suratu Zumar sura ya 39 ndugu zangu neno hili hasbunallahu wa ni'mal wakil kama tunavyoona ina ina faida mbalimbali miongoni mwa faida zake inatumiwa muislamu afaa kutumia wakati ambapo ana hofu na jambo fulani faida ya pili muislamu akariri neno hili wakati ambapo anatarajia kupata manufaa fulani lakini ahisi ya kuwa kuna ugumu fulani kuna kizuizi fulani yeye kufikia manfaa hiyo asome neno hili la hasbunallahu wa ni'mal wakil vile vile neno hili la hasbunallah ni dhikri kwa hivyo kama ni dhikri muslamu anapata thawabu maradufu anaposoma neno hili la hasbunallahu wa ni'mal wakil vile vile muslamu anapokariri neno hili wakati ambapo anahofia jambo fulani au kutarajia jambo fulani linampatia linamsababishia yeye kupata utulivu wa moyo kwa sababu anakuwa ameegemeza mambo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni muweza wa kila kitu kwa hivyo ikiwa Muislamu anahofia jambo fulani yeye atachukua sababu zote ambazo anatakiwa kuchukua kisha akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea kwa kukariri neno hili basi atapata itmiinan utulivu wa moyo na anavyosema Allah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub miongoni mwa faida za neno hili ni mslamu anafaa kusoma hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mara saba wakati wa asubuhi mara saba wakati wa jioni katika adhkar za الصباح والمساء na kama ilivyokuja katika athar ya Abi Darda radhiyallahu an yakuwa man qala hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marrat kafahu Allahu hammahu fi dunya wal akhirah muslimu ambaye atakuwa na kariri neno hili la hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mara wakati wa asubuhi mara wakati wa jioni basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza kwa yale yote ambayo yanamtia waswasi katika hii dunia vile vile akhirah ni faida iliyoje ndugu zangu asema uh, Sheikh Abdul Al-Badr hafidhahu Allah wa taala yakuwa Al-Hasib ni ismun min asma'illah ni jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wakafa billahi hasiba alhasib ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na maana yake ni huwa al-kafi man tawakkala alayhi Allah subhanahu wa ta'ala anamtosheleza yoyote amtegemeaye yoyote amtegemeaye ambaye anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea kwa hivyo tushikamana na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala hasa kalima hii ambayo ni kalima ya wokovu ni kalima ya mtu kuokolewa na yale ambayo anayoogopa na ni kalima ambayo itamsababishia Muislamu kupata kwa usahali yale ambayo anayatarajia kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala.